ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وهادينا إلى الحق ومرشدنا إلى صراط المستقيم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين Bugün Esma Hüsna derslerinde 8. dersteyiz. Esma ve Hüsna dersi 8. derse şerh ediyoruz Esma Hüsna'yı. Bundan önce 30 tane isim Allah'ın güzel isimlerinden şerh ettik. Bugün 31. isim. O da nedir? Allah'ın en sevdiği isimlerinden birisi. Ar-Rahman. Öyle Teala öyle bu ismi sever ki hangi kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki adını koysa Abdurrahman Allah'ın en sevdiği ismi kendisine yani oğluna vermiştir. Allah sevdiği isimlerden iki tane var. Biri Abdullah, o birisi Abdurrahman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabe gelseydi içi isminin anlamı bozuk olsaydı hemen yen Abdullah'a yen Abdurrahman'a onu ne yapardı? Değişirdi. Özellikle batıl ilahlara kölelik nispet olsaydı Abdüllat, Abdülüzza direkt Abdurrahman ederdim. Rahman, ehabbul esmai ilallah, Abdullah ve Abdurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Rahman özel bir addır. Allah Teala'dan başka kimseye Rahman adı verilmez. Nasıl Allah Cebbar, Halik dedik, Rahman. Rahman nedir? Beş vakit namazda okuyoruz. Kur'an okurken ağzımıza ne alıyoruz? Bismillah Ar-Rahmanur-Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle her şeyi başlıyoruz. Tabi Rahmanla Rahim ikisi birbirine bağlıdır. Biz peş peşe inşallah bunu da açıklarız. Bundan sonra Rahman, Rahim'i açıklarız. Rahman neden alınmış? Asıl olan rahmeden alınmış. Rahme. Yani rahmet. Rahmetten Allah subhanehu ve teala rahmeni Rahmeti hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kudüs hadiste Allah Allahu Teala diyor ki rahmeti kendi adımdan çıkarttım. Rahmeti. Onun için diyor rahmeti ben kendime yazdım. Rahmet nedir? Allahu Teala'nın en büyük yüce sıfatlarından birisidir. O da nedir? Rahmet sıfatı. Rahmet nedir? Yani şefkat gözüyle her şeye bakmak. Şefkat nedir? Affetmek gözüyle. O nedir? Yani her zaman karşı tarafı ne yapmak istiyorsun? Yüceltmek istiyorsun. Niye bir tane bir tane affeder? Günahından geçtirir. Sever onu, onu hiç affeder onu. Allahu Teala de rahmeti almış neyinden? Kendi isminden. Onun için Rahman nedir? Mübalağa sıfasıdır. Rahmetin, rahimin mübalağasıdır. Rahman yani rahmette en zirvet. Kimse onun gibi olamaz. Ama kul mükelleftir. Ne olsun? rahmet sahibi olsun. Ne kadar rahmet sahibi olsun ama sen kulsun sınırında limit yapsan yüzde yüz puana yetişsen ama Rabbil Alemine yetişemezsin çünkü o halıktır bu mahluktur. Onun için beş vakit namazdan okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ne yapıyoruz? Namazımızı açıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Bir de ne diyoruz? Beş vakit namaz olmasa olmazı nedir? Fatiha suresi. Fatiha suresinde ne okuyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. ar rahim Rahman ve Rahim olan Allah'a alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanurrahim ikrar ediyoruz. Allahu Teala'nın Rahmani Rahim'den. Demek ki rahmet nedir? Şefkat. Allahu Teala onun için rahmetini kimden almıştır? Bu şeyden almış. Ne diyor diğer ayette rahmeti hakkında? Rahmeti ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim ne yaptı? her şeyi kapsamış. Rahmetim her şeyi ne yapmış? Kapsamıştır. Eydir Rahman ne demektir burada? Yani bütün her şey nedir? Allahu Teala hariç bir evrende bütünü nedir? Şeydir. Yani Allah hariç her tüm evrendeki Canlı, cansız nedir? Allah'ın yaratan kullarıdır, mevcudatıdır. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala hariç bu evren nedir? Yaratılmıştır. Allah Subhanahu ve Teala bütün evrene ne verir? Rahmetini dağıtır. Bunu da nerede görüyoruz? Bakıyorsun Çöllerde yırtıcı hayvanlar. Allahu Teala onlara bile rahmet ediyor. Evcik hayvanlar Allah Teala rahmet ediyor. Denizin altında canlılara Allah Teala rahmet ediyor. Ne, ne rahmeti nedir? Onlara hayat şartı sağlamıştır. Yiyeceklerin, içeceklerin ne yapmıştır? Temin etmiştir. Neyle? Allah'ın rahmetiyle. Yırtıcı aslan Vahşi hayvan çocuğuna nasıl rahmetle bakar? Birbirlerini nasıl rahmetle savunurlar? Bu Allah'ın rahmetindendir. Ç kendi çocuğuna sahip çıkıyor. Başkalarının çocuğunu parçalıyor ama kendi çocuğuna sahip çıkıyor. Bu Allah'ın rahmetidir. Canlı cansızı Allah Teala rahmet vermiştir. Bazen Allah bir kavme gazeple verir, yağmur yağdırmaz. Ama bakarsın Allah'ın rahmeti gereği bazı ağaçlara, bitkilere o kadar yağmur yağar ki sadece onlar faydalansın, insan faydalanmaz. Bu da Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Cel Celalim Allah'ın rahmeti kimde tecelli ediyor? En fazla en mükerrem mahluku nedir? İnsanoğludur. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem. Adem oğlunu mükerrem kıldık, üstün kıldık. Ne demektir üstün kıldık? Yani en yücedir. Varlıklarda en mükemmeldir. Buna ne yaptık biz? Rahmet verdik. İnsanoğlu küfrediyor. Rabbil alemine Allah subhanehu teala ona ne yapıyor? Rahmet gözüyle, şefkat gözüyle tamil ediyor. Allah'a küfrediyor, Allah onun rızkını veriyor. Allah Subhanahu Teala'ya karşı çıkıyor, baş kaldırıyor. Allah Subhanahu Teala onun rızkını veriyor, hayatını veriyor, hayatının devamını veriyor, şans tanıyor ona. Nedendir bu? Rahmetindendir. Rahman dedik, bütün bu evrene rahmeti kapsamıştır. Allah Subhanehu teala'nın bütün mahluklarında rahmeti var. Onun için Rahman adı Allah'ın en güzel adlarından birisidir ve en mükemmel adlarından birisidir. Ve Allah Subhanehu ve teala bu ismi kendine mahsus etmiştir. Ondan dolayı olmaz bir tane yerin Rahman. Rahman adını veremeyiz ona. Ne deriz? Abdurrahman. Kendine has bir isimdir. Evet. Allah Subhanahu teala bu evrene hepsine dedik rahmet etmiştir. Dağa, daşa, ağaca, bitkiye, denize, suya hepsi nedir? Allah'ın rahmetiyle devam ediyor. Allah'ın rahmeti olmasa bu hayat bugüne kadar babamız Adem'den bugüne kadar Allahu alem kaç bin sene devam ediyor. Neyle? Allah'ın yüce rahmetiyle. Allah'ın rahmeti her şeyi kapsamıştır. Eydir bu Rahman ismi nasıl yansır hayatımıza? Rahman ismi nasıl hayatımıza yansır? En güzel şekilde hayatımıza yansıması lazım. Rahman'ın ismi. O da nasıldır? Eğer biz biliyorsak bir böyle bizi yaratan var. Öyle bir Rahman bizi yaratmış. O da bizim Rabbimizdir. Bu kadar şefkatle bütün varlıklara bakıyor. Bu varlıkları da bu evreni de kim hiç yaratmış? He? İnsanoğlu için. Diyor ki Allah Teala ayette geçtiği gibi bu yeri semavati yarattım insanoğlu için. İyidir böyle bir Rabbimiz bu yeri göcü yaratmış bizim için. Böyle Rahmandır. Ne, ne yapacağız biz? Önce bunu seveceğiz. Çünkü ibadet sevgisiz olmaz. Bunu seveceğiz. Sevdikten sonra buna kulluk ederiz. Hakkıyla kulluk ederiz. Kulluk nasıl olur dedik? Emirlerine uyarız, yasaklarından uzak durarız. Bu da kalpten olur, dilden olur, amelden olur. Üçü bir arada olmasa kulluk olmaz. İnsan Allah'ın emirleri nedir? Şeriatı nedir? Allah Teala bizi niye yaratmış? Biz ibadet edek, ona kulluk edek. Allah bizden ne istiyor? İçi şey. Bunları yap, bunları yapma. O kadar. Başka bir şey istemiyor. Bunları yap, bunları yapma. İyidir. Bizim başımızda böyle bir Rahman var ise niye bunları yap diyor bize? Değil mi? Rahmet sahibidir. Mutlak rahmet sahibidir. Kafire bile rahmetini gösterirse o zaman demek ki Allah ne emretmişse bizde Rahman sıfatı gereği emretmiştir. Neden yasaklamışsa bizi Rahman sıfatı gereği bizden yasaklamıştır Muhakkak emirlerinde bize çıkar var, fayda var, kurtuluş var. Yasaklarında da aynen bize çıkar var, fayda var, kurtuluş var. Yaptıklarımızdan huzur buluyoruz. Yapmadıklarımızdan da ne yapıyoruz? Allah'a yakın duruyoruz. Asıl aynen huzur buluyoruz. Velev ki nefis zorlasa bile. İşte ne demişler alimler, selef alimleri? Bu dünyada bir cennet var. Girmesen o bir dünyada diğer cennete giremezsin. İşte bu dünyayı nasıl cennete çeviririz? Rahman sıfatıyla. Hakiki kul, kulluk, kulluk görevini yerine getiririz. Kim hakiki Rabbine kul olsa bu dünyanın en mutlu neyidir? İnsanıdır. Onun gibi mutlu insan olamaz. Delil Enbiyaullah'a bakın. Delil Evliyaullah'a bakın. Delil Asfiyaullah'a bakın. Delil salihlere bakın. Delil abidlere bakın. Delil alimlere bakın. Bakıyorsun bir insan ne kadar ilmi var ise o kadar mutludur. Neden? Allah'ı ne kadar tanıyorsan o kadar ondan korkarsın. O kadar ona yakur düşersin. Bu evrende her kimden korksan ondan uzak durursun. Allahu Teala hariç çünkü yaratandır. Uzak dursan nereye gidersin? Ne yaparsın? Allah Teala hariç. Allahu Teala'dan korktun ona yakın düşersin. Çünkü ne kadar ona korktun, yakın düştün kurtuluşun var. Bu da neyden olur? Kulluktan olur. Allahu Teala'ya itiraz et, yakın da düş. Olur mu bu? Kulluktan olur. Onun için Rahman sıfatı bizim dünyamızı ve ahiretimizi mutlu eder ve aydınlatırır. Bir daha ne, nasıl bundan faydalanırız güncel hayatımızda? Rahman sıfatını güncel hayatımızda nasıl Rabbil Alemin bize Rahmandır? Bunu örnek alırız. Biz de bu evrende Rahman sıfatını taşımaya yakarız. Kulluğun Rahmanlarını. Bu da yen zirvede olursun, yen ortasında olursun, yen limitinde olursun. Yeter ki bir yerinde ol, hedefin de zirvet olsun, devam et. Nasıl olursun? Kendi insan oğluna rahmet sahibi olursun. Rahmandır. Allahu Teala sen de rahmet sahibi olursun. İnsanların gönlünü kırmazsın, insanlara zulmetmezsin, insanlara haksızlık yapmazsın, haklarına, mallarına tecavüz etmezsin. Rahman. Allahu Teala'nın sıfatı en güzel sıfatı. Hak Allah'ın kulunda da o sıfat olması lazım. Sadece bu değil. Bir de bu evrende seninle ne yaşıyorsa ona da merhamet sahibi olması lazım. Yediğin yerde zerel verir misin sağa sola? Zerel verir misin canlılara, cansızlara? Veremezsin. Çünkü Rahmansın. Onun için ne demişler? Allah'tan korkan eskiler, atalarımız Allah'tan korkan yerde karıncayı bile incitmez yani acıtmaz. Neden? Çünkü Rahman sahibidir. Rahman'ın kuludur. Onun için Allah Subhanahu ve Teala şeyleri överken müminleri, hakiki müminleri ne diyor sıfatlarını Kur'an içerisinde ve ibadur rahmani. Rahman'ın kulları veriyor sıfatları. Furkan surasında Ha? Ve ibadur rahmani. Rahman'ın kulları. Ve ibadullah da diyebilirdir. Ama en büyük sıfatları veriyor ki dikkat çeksin. İbadullah diyebilirdir. Onlar da Allah'ın ibadidir. Kullarıdır. En güzel isimleri de ibadullah. Ama Rahman'ı veriyor ki sıfatını çeksin. Bir de kafirlerden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de muhatap olurken diyor ki siz Rahman'e nid yaptınız. Yani eşit, ortak koştunuz. Rahman'a. Neden? Yani bir dikkatini çekir Rabbil Alemin insanoğlunun. Ya sen koştuğun Rahman'dır. Şefkatlidir, merhametlidir. Sizi yaratmış bu dünyada sizin sizi ataştan kurtarmak için. Yol göstermiş, peygamberler göndermiş, elinizden tutanları göndermiş. İşte bu nedir? Rahmandır. Her müminde Rahman sıfatı arkadaşlar bulunması lazım. Rahman kelimesi Kur'an içerisinde 57 sefer geçiyor. 57 sefer geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İle ahiri. Sonuna kadar 57 sefer Rahman kelimesi geçer. Ne kadar nedir? Önemli bir sıfattır. Allah hepimizi bu sıfatla sıfatlandırırsın. Bu sıfatı anlayıp bunun kriterlerini bilip onu yaşa, yaşamayı bilmeyi bilme de önemlidir. Bileceksin bir de onu tevliden pratiğe dökmeyi de Allah hepimize nasip etsin. Evet. 62. isim nedir? Rahman'ın peşinden gelen Rahim. Rahim nedir? Aynen Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim dedir. Rahim de rahmetin mübalagat sigasıdır aynen. Değişik bir şey. Bu da nedir? Rahim. Rahman nedir? Bütün evrende nedir? Rahmet sahibidir Allah'ta. Rahim nedir? Rahim, Rahman'ın özelidir. Nedir özeli? Allah Rahmandır bütün varlıklar için. Kendisi hariç bütününe Rahman, Rahmandır. Ama has adamları için müminler için, evliyaullah için nedir? Müslümanlar için Rahim'dir. Er-Rahmanir-Rahim. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kullanırken Rahim adını çok yerde Gafurun Rahim geçer bu ayetlerin sonu iki ayetçi isimden bitirse hikmet gereği bitir. Rastgele değil. İki isim yan yana ayet sonu geldiğinde hikmettir bu. Gafur affedici. Kim çok affeder? Rahim olan. Merhamet sahibi olan. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala müminlere rahmet el, rahimdir. Nerede rahimdir dünyada? Peygamber gönder olarak ellerinden tutar, hidayet verir. Rahimdir onlara. Şefkat verir, yol gösterir. Onlara bile musibet verse nedir? O da rahimdir. Rahim, rahim olduğundan dolayı, rahmetinden dolayı musibet veriyor. Ne diyor? Çin bir musibeti olsa. Nedir musibet? Musibetin en büyüğü nedir? Bir canlıyı kaybetmektir. İde asabetum musibe. Bir musibet isabet etse müminleri. Ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik Allah'a git. Allah verdi kendisi aldı. Böyle dersen ne olurlar? Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler emir üzerlerine. Ne meleği? Hazap meleği. Rahmet meleği yani. Bir tanenin Allah'ın yanından özel kuruma gönderseler senin için rahmet meleğini. Şimdi devlet dese ben seni özel kuruma verdim. Ne olursun? Dünyaya meydan okursun. Kimse senden güven, güvencede olursun. Kapıya bir polis koysalar güvencede olursun. Ama rahmet meleği seni her saniyede hefz ediyorsa nedir? İşte Evliyaullah budur. Evliyaullah nedir arkadaşlar? Rahmet meleği onları kuruyor. Neyle kuruyor? Teslimiyetle. İşte budur Rahim. Özeldir. Allah'ın has adamlarına allah Teala nedir? Rahimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin durumu çok enteresendir. Her şeyi onun lehinedir. Musibet gelse başına sabreder lehinedir. Az kaldı sabreder lehinedir. Hasta oldu sabreder lehinedir. Ol, fakir oldu şükreder lehinedir. Bu da mümini içindir başkası için değil. Çünkü kimse şükredemez. Kimse sabredemez. Sabır çi şekildir arkadaşlar. Bir isteyerek sabredersin, bir mecbursun sabredersin. Ben fakirim, param yoktur, mecburum sabrediyorum. Beni Allah atlar mahpushaneye mecburum. İstesem çıkım çıkamam Mecbur sabrederim. Bir de var Allah rızası için sabredeceksiniz. İşte bu nedir? Onun için Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ne diyor? Asen tekrahu şeyen. Bir şeyi sevmezsiniz. O şey de sizin hakkınıza hayırlıdır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Onun için Allah Teala mümine rahimdir. Bu dünyada musibet verse bile rahimdir onu. Nedir ona? Çeffarattır. Hastalıklar nedir? Çeffarattır. Musibet nedir? Çeffarattır. Sabrettin, şükrettin. allah Teala rahmet gereği sana verir. Yanına seni günahlardan eritip bile yanına tek, tek, pek temiz götürüyor. Günahlardan erilmiş temiz olarak seni götürür. Neden? Arasat sahatinde, kıyamet gününde insanların önünde senin açığın terazide çıkmasın diye. Onun içinse Rahim, Rahim Rabbil Alemin Rahim sıfatını müminlere gösterir. Niye? Allah'ın has adamları insanların önünde günah sahibi çıkmasın. Kıyamet günde terazide her insanlar Hazret Adem'den en son insan yer üzerine kadar hepsi birbirini görer. Teker teker her insan her insanın günahını şeyini bilir. Allah Teala kullarını özel kullarını alır yanına kıyamet gününde açığa vurmasınlar. Eğer bir küçük, iki küçük, üç küçük, on küçük sayısız küçük hataları da var ise Allah Teala umuz umuza koyar onunla konuşur. Filan filan hatayı biliyorsun. Evet ya Rabbi işledim onları. Kul da diğer yandım. Şimdi her şey duyar. Allah Teala diyor ben dünyada sitrettim seni. Kimsenin haber oldu? Olmadı ya Rabbi. Bugün de sitrediyorum seni. Af Affediyorum seni. Kimse duymuyor bunu. Melekler sonuç bekliyor. Rabbil Alemin diyor kapatın defteri. Nedir? Rahimdir. Bu dünyada ahirette de bize rahimdir. Özel rahim özel addır. Kim içindir? Müminler için. Neden bu zebele yapıyor? Ebedi olarak yanında kalalım cennette. Dünyanın sonucu içi yerde bitiyor. Bir şeytanla beraber ebedi, bir rahmanla beraber ebedi. Allah diyor özeller benim yanıma kalsın. Odunlar şeytanla gitsiler ebedi olarak cehennem ateşinde yansılar. Ne diyor Allah Subhanahu Teala Ahzab Suresinde, Ve kana bil mu'minina rahime. Allah Subhanahu Teala müminlere rahimdir. Bu dünyada, o dünyada da. Rahim aynen rahmetten, şefkatten alınmış. Rahman gibi dedir. Rahman genel bütün evrendekilere, kafile bile Rahmandır. Ama Rahim Allah'ın has adamlarına. Onlar da kimlerdir? Müminlerdir. Müslümanlardır. Ama ne kadar Allah'a yakın olsan o kadar rahimden yararlanırsın. Ondan dolayı bazı Müslümanlar rahimden yararlanamazlar kıyamet gününde. Çünkü Allah'tan biraz uzak idiler. Velev ki Müslüman İslamiyet dairesindeydiler. Delil kıyamet gününde hesapları incelenir. Delil biletleri cehenneme kesilir. Velev ki kalıcı değil. Muvahhid, hiçbir muvahhid kalmayacak cehennemde. Ama cezası neyse yanacak. Ondan sonra çıkacak cennete girecek. Onun için ne kadar Allah'a yakın o kadar rahim sıfatından faydalanırsın. İşte burada ne devreye giriyor? Bazıları ifrat ediyor, Allah onların günahlarını eritsin diye musibet verir, dünyada temiz alsın yanlarına. İşte onun için arkadaşlar hastalık, yoksulluk, musibet, iptila bunlar nedir? Bunlar müminin olması olmasıdır. Hatta seleften bazı alimler dermiş ki dört dörtlük gidiyor hayatı ya illa ki ben demiş ki ben iyi kul değilim. Allah'tan uzak oldum. Niye dört dörtlük gidiyor? Niye iptila yoktur? El mu'minu mubtela. Mümin mubteladır. Bu dünya meşakkat dünyasıdır. Yoktur bir tane dört dörtlük Allah'tan dört dörtlük hiç günah işlemesin allah Teala'nın. Bunlar par parmak sayısı kadar kadarıyladır. Ama mümin muhakkak iptila olacaktır. Bakın kim salih ise muhakkak iptilası var bu hayatta. Kafir de muhteladır. Ama kafir için o iptila azaptır. Yani bir kafir hasta olursa ne yapıyor? Hep şikayet eder, mürün gürün eder. Değil mi? Kime şikayet ediyorsun? çimi kime şikayet ediyorsun? İşte bu niye böyle oldu, niye böyle? Ha, o hasretten gider. Mümin ise şükrediyor, hamd ediyor. allah Teala ona ne yapıyor? Günahlarını döküyor. İşte bu da nedir? Errahmanirrahim. Onun için Bismillah Kur'an-ı Kerim bununla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir? Allah'ın adıyla başlıyoruz. Hangi Allah? Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman nedir? Bu kapsıyor. Bütün evreni. Rahim nedir? Müminlere. Onun için Kur'an'da ne var? Hem bu evren var hem de müminler var. Kur'an-ı Kerim budur. Bu dünyadır. Hayattır. Şeriat nedir? Hayatı çalıştırma neyidir? Yasasıdır. Bu hayatta nasıl yaşarız, nasıl yeriz, nasıl içeriz, nasıl diyalog kurarız, nasıl ülkemizi idare ederiz, nasıl uçak yaparız, nasıl tren yaparız, nasıl sanayi yaparız, nasıl insanlarla görüşürüz, nasıl davet ederiz, nasıl savaş yaparız hepsine var. Şeriat paketinde var. Burada Rahman olacağız. Allah Teala emrediyor. Savaşta bile diyor yaşları öldürme, kadınları öldürme, ağzı kesme, bir yeri yakma. Bunlar hepsi haramdır, caiz değil. Esir, düşmanın teslim oldu ona zulmetme, arkadan vurma. Nedir bu? Rahmandır. Gördünüz mü? Bunlar Rahmandır. Bu Kur'an'da var mı? Onun için Bismillahirrahmanirrahim'den başlıyoruz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki düşmanını öldürürken neyle öldür onu? Şefkatle öldür onu. İşkence verme onu. Hedef değil kafire işkence vermek. Hedef kafiri engelini kaldırmak. Yoksa bu dünyada hedef değil bütün kafirleri öldürmek İslamiyet. Hedef kifir engelini kaldırmak. Eğer o kafir bedeniyle engeli koyulursa o bedenin kaldırılması lazım. İşte ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayvanını boğazlarken bıçağını bilet. Keskin olsun. Hayvana aziyet verme. Rahman, Rahim. Onun için Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ı başlıyoruz. Hayat hepsi bu, iki sıfatın arasındadır. Bütün evrene biz Rahmanız. Rahman sıfatı var bizde. Kime rahimiz? Kendi aramızda. Müminler aralarında nedir? Rahim sıfatını kullanacağız. İşte böyle güncel hayatımıza bizim yansıtacağız bunu. Rahman ve Rahim sıfatını güncel hayatımıza böyle yansıtacağız. Rahman bütün dünyayla barışık olacağız. Rahim müminlerden ne diyor? Ezilletun alel müminin. Müminlere alçak gönüllü olacağız. Kafirlere dik olacağız. Hangi kafirlere? Ki dine engel oluyorlar. Dine engel olmuyor, serbest bırakırız onu. Ama bizim yerimizde de oldun, bizim kriterlere uyacaksın. Yoktur benim yerimde serbest oldun demokrasidir burada. Her inandığını söyleyemez. İslam devletinde öyledir. Yoktur demokrasi. Fikir özgürlüğü yoktur. Ne var? Allah'ın idaresi altındaysan, şeriat altındaysan, şeriat sana ne izin vermiş onu konuşabilirsin. İstersen gidip başka şey konuşursan, git kendi yerine Nasıl Allah'ın yerinde baş kaldıramazsın, Allah'ın olduğu, hakim olduğu yerde de orada baş kaldıramazsın. Şeriat devletinde ne yapacaksın? İnandığın kendindedir. Ama eşkar edemezsin. Evet. İşte bu Rahman'ın Rahim'dir. Bunu böyle hayatımıza yansıtmamız lazım. Onun için her şey neyle başlar? Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Bismillahirrahmanirrahim'i nerede kullanırız? Bak Kur'an'da kullanıyoruz. Bir de nerede kullanırız? Resulullah'a uyarak konuşmalarımızda kullanabiliriz. Bir de nerede kullanırız? Mektup yazıyoruz, bir kitap yazıyoruz, bir makale yazıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyebiliriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Nedir? adıyla başlıyorum. Yani Allah'ın emri var bir işi yapayım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeylere Rahmanur Rahim'i katmamış. Onun için biz de katmamamız lazım. Ne demiş? Yemek yerken Bismillah deyin. Yemek yerken olmaz yerim Bismillahirrahmanirrahim. Desen sana ceza kesilmez. Ama sünneti biliyorsan Evet belki sen o bir tarafta ince bir terazi var. O terazide sünnete muhalefetten ceza kesilir sana. Niye Rahman'ın Rahim'i koydun? Ektir. Her ek bid'attir. E ya Rabbi güzeldir senin adıdır. Resulullah bilmiyordu güzeldir bu. Ben ona dememiştim bu güzeldir. Niye o size demedi? Siz mükellefsiniz onun getirdiğine uyacaksınız. Resulullah yemeği yerken sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi? Bismillah. Ne dedi gulama? Çocuğa dedi sen millah de bismillah önünden ye. Karıştırma kabuğu başkasının önüne atma. Adep de öğretiyor. Eve girerken kapıyı açıyorsun sünnet nedir ne dersin? Bismillah. Rahmanirrahim demezsin. Aklan mantıkan çok güzeldir o da. Ama demiyoruz. Neden? Çünkü Allah Teala bu kadar öğretiyor. de adam koyunu kesiyor. Tavuğu kesiyor. Ne diyor? Hayvanı boğazlıyor. Diyor Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Manen de olmaz. Ne dersin? Bismillah. Boğazlarsın onu. Eydi tuvalete girerken. Ne diyoruz tuvalete girerken? Bismillah diyoruz. Sen tuvalete girerken niye Bismillahirrahmanirrahim demiyorsun? Ne diyorsun? Bismillah. Allahümme inni a'udu bike minel hubsi vel habari. Onun için Rahman Rahim sadece Kur'an-ı Kerim'de ve konuşmada mektup yazmada. Diğer yerlerde söylememesi daha evledir, daha sünnete uygundur. Biz mükellefiz Resulullah'ın sünnetine uymakla. Allah hepimize Rahman ve Rahim sıfatını ne yapsın? Bu sıfatlarını yararlayıp, yararlanın. Yani Allahu Teala'nın bu sıfatlarından bize rahmeti yansısın. Bu sıfatları da biz yaşamayı bize nasip etsin. Rahman ve Rahim. Anlayalım bu sıfatları işleyelim inşallah. Evet. 63. isim Allah'ın güzel isimlerinden birisi de Er-Rakib. Rakib nedir? Koruyup gözetleyen. Koruyup gözetleyen. Rakib yani gözetliyor. Bir taneyi koymuşlar fabrikada he? gözetçi. Bütün işleri sen kontrol edersin. İşin yoktur. Elin arkasına koymuş böyle dolaşıyor. Kim kaytarıyor, kim iyi çalışıyor, kim fazla laf yapıyor. Onu rapor ediyor, patrona veriyor. Ona göre onun şeyinde yazılsın. Bu nedir? Onun adı rakiptir. Askerde de bir rütbe var. Adı rakiptir. Türkçe'de Allah alem ne diyorlar ona? Yani? Tuğcan e, bir şeydir işte. Bir ismi var. Rakip murakabet eder yani. Ne yapar? He? Gözetler. Rakiptir. Allah subhanehu ve teala nedir? Rakiptir. Neyi rakiptir Allah Teala? bu evrende ne oluyor? Hepsini gözetliyor. Gizli bir şey olur mu allah Teala'da? Olmaz. Demek ki allah Teala nedir? Mutlak rakiptir. Yaratandır. O da yakışır ona. Yani kendisi bu dünyayı yaratmış. Bu dünyayı yaratan her şey onun gözetimi altındadır. Her şeyi kuşatmıştır. Gizli bir şey ona yoktur. Bu nedir? Rakiptir. Ayet-i kerimede ne diyor? İnna Allaha kana aleykum rakibe. Allahu Teala sizin üzerinize nedir? Rakiptir. Ne demektir? Yani biz ne yapsak Allah Teala görüyor. Evet. Allah Teala görer. Bunu insan oğlu da yaptı bir günde. Ne koymuş? dijital kamera koyuyorlar. Fabrikada patron bütün işçilerini görür. Eskiden bir tane dolaşırdı. Şimdi gerek yok. Kamerayla bakıyor. Ama ne görüyor? Baktığı aslında görüyor. Konuştuğu aslında, gafil olduğu aslında ne oluyor? Kaçıyor ondan. Sonra ne oluyor? Kayda bakıyor. Ama Allah Teala bunlara ihtiyacı yoktur. Allah Teala her şeyi kontrol altındadır. Bir de insanoğlu ne kadar ilmi teknolojisi ilerlese, dijital kameralar koysalar, insanın içinden ne geçiyor için bilir? Hiç böyle bir cihaz var mı? İmkanı da yoktur. Neden diyoruz imkanı yoktur? Belki teknoloji çıktı. Hayır imkanı yoktur. Çünkü Allah Teala yaratırken bizi bunu bize belirtmiştir. Siz her şeyi görebilirsiniz ama insanoğlunun içini bilemezsiniz. Bu kitapta yazılmıştır. Levh-i mahfuzda böyle yazılmıştır. Onun için biz buradan hodur meydan diyoruz. Böyle bir cihaz çıkartamazlar. Demin Nureddin. Çıkartamazlar. İmkanı yoktur. İşte rakip mutlak olarak Rabbil Alemin'dir. Size rakiptir. Kalbinizden ne geçse. Ne diyor ayette? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Göz hıyanetini kim bilir? Gözden böyle baktın Allah bilir kalbinden ne geçti. Kim bilir bunu? وَمَا تَخْفِ السُّدُورِ Bu gözlerde gizli, gizli şeyleri kim bilir? Planları, ne geçiyor kalbinden? Kim bilir? Sadece Allah Teala. Onun için diyor gecenin zift karanlığında siyah taşın üzerinde siyah karınsanın ayağını şeyini, mededini kim bir duyar, kim bilir? Allah Teala bilir. Denizlerin altında, yerin altında hayvanlar var. Küçük canlılar var, yaşıyorlar. Onlar için kimse kimseye zulmetse bile kıyamet gününde hepsi gelir hesap verir. Bak Allah Teala kıyamet gününde bütün hayvanları getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, koç, boynuzlu koç, boynuzsuz koça Boynuz atsa, kıyamet günü onun şeyini verir. Ne haklın sen onun boynuzu yoktur, senin boynuzun var. Ona bir boynuz attın, kafa attın. Onun sorusunu verir. Allah Teala her çeşit cezasını verir orada. Koyunlara da, hayvanlara da, mikroplara da. Çünkü miskali zerre bir terazidir. Ondan sonra ne diyor Rabbül Alemin? Hayvanları ceza verdikten sonra siz suçsuzsunuz ondan diğer hepiniz toprak olun gidin. Hepsi toprak olur. Yok olurlar. Neden bu senaryo o kıyamet gününde tecelli ediyor? allah Teala ne kadar azimdir diyorlar. Ne diyor insanoğlu? Ya bu kadar insan içinden benim hesabım kaybolur. Allah'ın şefkat tarafına gelir. Asla. Asla. Allah'ın şefkat tarafına ne zaman gelir? Ne zaman rahim kullarından oldun. İşte omuz omuza Rabbil Alemin seni orada örtbas eder günahlarını. Allah Teala azamatını gösterir. Ne kadar rakip olduğu ortaya çıkıyor işte. Sonra diğer ayette ne diyor? وَكَانَ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ rakibe. Birincide dedi insan oğlunun üzerine rakibem. İkincide ne diyor? Ala kulli şey. Kulli şey nedir? Tüm şey. Tüm her şey. Her şey nedir? Allah hariç bu evren her şeydir. Bu evrende ne oluyorsa Allah Teala hepsini biliyor. Hepsinden haberdardır. Tümünü kontrol altına almış. Ondan gizli bir şey olmaz. Sonra Allah subhanehu teala kıyamet gününde bu da tecelli etsin. Hazret İsa biliyorsunuz Hazret İsa'yı Allah Teala öldürmüyor. Yahudiler gelirler öldürsüler onu. Hazret İsa'yı Allah Teala canlı olarak yanına çekiyor. Çinci samada bekletiyor onu. Şu anda bekliyor. Canlı olarak. Ondan sonra Mehdi çıktığında Hazret İsa iner, Deccal'den savaşır. Ondan sonra şeriatten hükmeder. İslam, Müslümanların halifesi olur. Ondan sonra ne olur? Vefat eder, cömeller onu yerde. Hepimiz topraktan gelmişiz, muhakkak toprağa gideceğiz. Hazret İsa nerede bekliyoruz? İkinci semada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü ikinci semada, sohbet etti. Onun için alimlerimiz ne diyorlar? Hazreti İsa sahabedir aynı zamanda. Resulullah'ı gördü. Müslüman olarak da ölen insan nedir? Sahabedir. E Hazreti İsa zaten peygamberdir. Müslümandır yani. Demek ki ne kaldı? Resulullah'ı görmesi. Hem Beytil Mekdis'te gördü hem de Çinci Sema'da gördü. Bir de iner yer üzerinde İslam'la hakim olur. Onun için İbni Hacer Askalani Rical kitabında ne diyor? Hazreti İsa en son ölen sahabedir. Gördün mü? Hazreti İsa öldükten sonra Allah Teala kıyamet gününde bu ne diyor ki? Ey İsa diyor. Sen mi dedin beni ilah yerine koyun? Yani ilahın oğlu deyin. Anamı da böyle Ruhul Kudüs deyin. Sen mi dedin onlara? Hazreti İsa ne diyor? Haşa diyor. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي sen beni yanına aldığında rızkın dünyada kalmadığında, beni yanına aldığında dünyadan haber yoktur Hazreti İsa'nın. Şimdi de haber yoktur ne olur dünyada. Ama indirinde haberi olur. O zaman zaten iş işten çıkmış. Cizye de kabul etmez. Bütün harçları kırar, danuzları ceser. Yani cizye yoktur. Yahudi din artık kabul olmaz bugündeki gibi. Bugün de İslam devleti olsa Yahudiler, Hristiyanlar kalabilirler, bize cizye verirler. Evet. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي Sen beni yanına aldığında kunte enter rakibu aleyhim. Sen onların üzerine rakibiydin ya Rabbi. Onlar ben onlara ben öyle böyle şey söylemedim. Haşa. Sonra diyor ve ente ala kulli şeyin şehid. Şehit nedir? Şahittir. Sen her şeyi biliyorsun. Her şeye şahadetlik yapmışsın. Şahitlik yapmışsın. Ben nasıl böyle diyelim? Sen bilirsin. Dememişim. Hazreti İsa bile korkuyor o bir tarafta. Ama adalet tecelli etsin Rabbil Alemin konuşturuyor. İşte rakip de anlamı nedir? Allah Teala bizi gözetliyor. Her şeyi kuşatmış, ona gizli bir şey yoktur. Bunu görebilmemiz lazım. Ondan dolayı bir gün bir alemin birisi telebelerini test etmek istiyor. Ne kadar mesafe kat etmişler? Her birisinin eline bir tavuk veriyor. Diyor cidin, bu tavuğu bir yerde çesin, hiç kimse görmesin siz. Hepsi kesip getiriyor. Sen nerede kestin? Ben merdiven altında kestim. Ben ağzın altında. Ben der, de, şeye gir, dereye gittim. Ben diyor dağ tepenin arkasına gittim. Vesaire. Bir tanesi geliyor kesmiyor. Niye kesmedin? Vallahi diyor nereye gittim Rabbil Alemin beni görüyor. Onun için kesemedim. Rabbil aleminin görmediği yer yoktur. Sen de dedin kimse görmezdi. E Rabbil alemin görüyor her şeyi. Ne diyor? Notu ona verir. İşte rakib nedir? Allah Teala her şeyi bilir, Cizli şey yoktur ama. Eydir bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? Çok kolay. Mayına basmanız. İhsan derecesi nedir? En zirvet derecedir. Evliyaullah, Enbiyaullah, Asfiyaullah derecesidir. En zirvettir. Rahim'in Rahim Allah'ın Rahim adının he, hakkıyla nesibi olandır. Nedir ih ihsan derecesi? Tanımı nedir tarifi? Soruyor Cibril aleyhisselam. İhsan nedir ya Resulallah? Diyor sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Öylecesine kulluk yapacaksın. Şimdi dedik patron seni görmüyorsa yavaş yavaş çalışırsın. Çay içersin, sohbet edersin, fıkra anlatırsın. Ama patron cildiğinde işçilerin başında saat gibi çalışırsın, rol yaparsın. Değil mi? Ama rakip Allahu Teala'dır bu. Her şeyi görüyor. O zaman ne yapacaksın? Saat gibi çalışacaksın. Sen Allah'ı görmüyorsan Resulullah öyle tanıtıyor. Allah seni görüyor. Bir tane bu şuura vardı Evliyaullah olur. Sadece bu şuuru idrak edeceksin, yaşayacak. Biz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Bütün Müslümanlar da bunu biliyor. Ama idrak edemiyoruz. Biliyoruz desen Allah diyor. Allah görüyor ben ama işte şeytan bizi ne yapıyor? Düşmanımız sindire sindire sanki Allah görse bir şey olmaz. Önümüze ne çıkartıyor? İşi biliyor. Önümüze doğru delilleri çıkartıyor. İşte Allah gafur rahimdir. Allah'ın merhameti büyüktür. Allah'ın şefkati büyüktür. Tövbe edersin filan. Bizim bunu aldatıyor. Ben bir adımı atmadan önce Rabbim beni görüyor. Bu adım Rabbimin hoşuna gider mi? Razılığı var mı? Yok mu? Ona göre adım atar. <coughs> İşte rakip budur. Sen bu rakibi gözünün önünde bulundurdun, sen kurtarmışsın. Bu dünyada, o dünyada. Allahu Teala rakiptir. Bunu en önemli yansıması hayatımızda bu rakibi ne yapacağız? Böyle bir Rabbimiz var ise, bizi gözetliyorsa önceden ondan korkacağız, ona sarılacağız. Dedik her şeyden korktan kaçarsın, Rabbimiz hariç. Ona korktan, ona kaçacaksın. Bir de ona sarılacaksın. Bir de onu çok seveceksin. Çünkü Allah sevgisi ibadettir. İbadet de sevgisiz olmaz. Allah'ı seveceğiz. Günah işleyip hata etsek Allah bizi affeder umidimiz büyüktür onda. İşlesek günahları korkarız Allahu Teala çetin azabı var şedidül ikaptır. Azizun intikamdır. Bunları gözümüzün önüne getirsek hakiki kul oluruz. Onun için rakabet gözütücü gizli bir şey yoktur. Kalbinden bir şey geçse hatıra bile Allah Teala kıyamet günde onun sen karşını çıkartır. Affeder etmez o ayrı meseledir. Ama çıkar karşına sana. Ne diye çıkar? Gizli bir şey yoktur. Kalbinden bir küçük miskal zerre, küçük bir hatıra geçse bu yazılıdır. Eskiden derdiler nasıl olur ya bu kadar insanlar telefonda konuşuyor bunu emniyet nasıl biliyor? Halbuki emniyet bu Türkiye Cumhuriyeti'nde 75 milyon insan konuşuyor. Bir günün bütün 24 saatin konuşmasını yani bizim anladığımız dilden dese bir CD'ye kaydedebilirler. Teknoloji o kadar ilerlemiş. Eskiden buna deseydim cep telefonu çıkmadan önce kimsenin aklına yatmazdır. Ama şu anda dijital çıktı. Çocuklar bile bize inanıyorlar. Yani bizden daha iyi inanıyorlar. Çünkü onunla yaşadılar. Bize deseydin eskiden şimdi inanırdı. Ama bu vakit E bu insanoğludur. Fekeyfe Rabbil Alemin. Her şey saniyesine kadar iç dış kayıttadır. Ayette geçtiği gibi. Kayıttadır. Kimin vasıtasıyla? Allah Teala rakiptir. Kendisi yaratmış bilir. Bunu böyle yansıtacağız hayatımız. Bir adım atmarız illa ki iyidir bu rakabet kendimize mi? Sadece kendimizde başlar müminlere atrafımızda olması lazım? Yansıması lazım. Ben rakibim. Allah'tan korktuğum için ne yapıyorum? Adımımı atma, atmadan önce araştırıyorum. Bir adım ileri, dört adım geri atıyorum. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakiki mümin Allah'ın sevdiği yerde bulunur, sevmediği yerde bulunmaz. Allah nereyi sever? Camileri sever. Nereyi sever? Zikir halkalarını sever. Nereyi sever? İlim halkalarını sever. Nereyi sever? İbadet yerlerini sever. Nereyi sever? Toplumsal davet etmek, emir bil ma'ruf ve ne'unkar çalıştığın yeri, ekmek kazandığın tekmeyi Allah Teala sever. Nereyi sevmez? Kahveyi sevmez. Nereyi sevmez? Kötü yerleri sevmez. Su, bazarları sevmez. Sokakları sevmez. Allah'ın sevmediği yerler bellidir. Mümin ister mi kendisi Allah'ın sevmediği yerde görsün? İşte böyle yansıtacağız hayatımızı. Bir yere gittin, Allah rakiptir. Sen ya beni sen ne diyorsun bazen? Ya beni filan tanıdığım görmesin ayıp olur demezler filan ne yapıyor burada? E seni Rabbil Alemin görüyor. Ayıp olmuyor mu? Rakip çok önemlidir. Bunu böyle yansıtacağız hayatımıza. Sonra atrafımıza da yansıtacağız. Biz kurtardığımız gibi başkalarına da rakip sıfatını anlatacağız. Aynen hataya düşmesiler. Aynen zaman biz de rakip olacağız. Kime? Sevdiğimiz dostların üzerinde. Gözetiriz. Eyüp benim kardeşimdir, seviyorum onu. Gözetirim onu. Nereye gidiyor bilmem lazım. Olabilir bizden gizli bir yere gidiyor, güzel değil. Gözetiriz. Çünkü şeytan insanı her zaman elinden tutur götürebilir. Hemen ben rakip olmasam kardeşim üzerine, benle şeytan onun üzerine gidiyoruz. Ama ben hemen kardeşimin yanında durup şeytana cephe alırız. Ya Ayub ne yapıyorsun? Filan yere gitme. Geçen gün filan yerde gördüm. Uyaracağım onu. Bak işte burası Allah sevmediği şey bir yerdi. Ve hakeze. Allah hepimize bu ismin, güzel ismini Allah Teala rakip ismini şuurunu bize nesip etsin. Yani rakipsiz yaşamayı bize nesip etmesin. Çünkü rakipsiz yaşayan insan şeytana uymuştur. Şeytanın da rakabeti şeytan aduvullah'tır. Allahu Teala'yı ne yapar? Taklit ediyor. Öyle bir adudur. Rabbil alemini taklit ediyor. Bak Rabbil alemin arşi suyun üzerindeydi dünya yaratmadan. Kendisi de şu anda arşini suyun üzerinde kurmuş. Resulullah diyor şeytanı arşi su üzerindedir. Sabah olur adamlarını her yere gönderir. Bugün de de su üzerindedir. Amerika'ya da yakındır. Aynen. Bormada üçkentinde olabilir yani. Çünkü oralarda çok acayip şeyler oluyor. Şeytanın orada şeyi var, memleketi var. Evet. Ne diyor? Şeytan rakabet yapıyor aynen. Kulların üzerine. Bütün kulların üzerine adam gönderiyor. Gidin filanı yoldan çıkartın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sabah olduğunda illa ki bir hayır kapısında melek var. Ya ibadullah helimmu ilel hayr. Ey Allah'ın kulları hayra gelin. Çağırır seni, teşvik eder. Şerin de kapısında şeytanlar var, şere davet edilir. Gördün mü nasıl aduvullah Allah Teala'yı taklit ediyor? Rakib istiyor olsun. Onun için seni hiçbir zaman gördün mü oğlunu şeytan başını boş bıraksın? Bırakmaz. Ha bırakabilir. Hakiki müminler. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e? Ey Ömer dedi. Vallahi dedi. Şeytan seni bu vadide görürken o bir vadiye kaçıyor. Şeytan bile hakiki muminden korkar. Al işte Hazreti Ömer. Rakip sıfatını Allah hepimize yaşamasını nesip eylesin. Evet 36. isim Allah'ın güzel isimlerinden Es-Subbuh Subbuh Es-Subbuh Subbuh nedir? Ayıp ve kusurdan ayıp ve kusurdan münezzeh olan. Subbuh nedir? Tenzihten alınmış. Ne diyorsun? Subhanallah. Ne demektir subhan? Yani münezzehtir Rabbler. Subhanallah haşa ve kefa diyorsun. Subhanallah demek nedir? Allah'ı tenzih eder bütün eksiklikten. Subuh budur. <coughs> Subuh. Allahu Teala nedir? biz isim sıfat derslerinde anlatmıştık bunu. Allahu Teala yaratandır. Yaratan olduğu için bütün eksikliklerden nedir? Münezzehtir. Kusurlardan münezzehtir. La ta'khuduhu sinetun ve la nevm. Uyku almaz onu. Uykuya ihtiyacı yoktu. Uykuyu bırak, uyuklamaya ihtiyacı yoktu. Uyuklama nedir? Böyle bazen gözün böyle gider. Ona bile ihtiyacı yoktur. Çünkü bu bir eksikliktir. Ben niye uyurum? Uyumasam ayakta duramam. Yemek yemesem çalışamam. Tuvalete çıkmasam ölürüm. Bu nedir? Hepsi eksikliktir. Ama Allah Teala bunlardan münezzehtir. Haşa ve kefe. Onun için ne diyoruz? Sübhan. Subhanallah. Subhanallah nedir arkadaşlar? Bilir misiniz? Yani Allah'ı her zaman yad ediyoruz. Yani bir şeyde taaccupta kullanır bunu. Taaccup nedir Türkçesi? Yani bir şeyi şaşırıyorsun. Ha? Hayret ediyorsun bir meseleden. Ne diyorsun? Subhanallah. Burada ibadet ediyorsun sen. Subhanallah nedir? Yani Allah'ı tenzih ederim. Birçokumuz bunu söyleriz ama anlamını anlamıyoruz maalesef. Sen ibadet yapıyorsun. Ama anlamını anlasan işte orada melekler senin sayfayı dolduruyorlar. Karaltıyorlar. Böyle karaltmak çok güzeldir. Defterim, amel defterim boş gitmesin. Sağdaki melek yorulmayı sever. Onu yorultacaksın. Soldaki melek düşmandır, yorulmayı sever. He? Ama ona diyeceksin sen paydos yap. Sen dinlen. O da seni sever. Çünkü o melektir, düşman değil. O da seni sever. Biz birini dinlendireceğiz, birini yorulacağız. Asıl mümin böyledir. Amel defteri. İşte bilerek ibadet edeceğiz. Subhan nedir? Tenzihtir yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûte ne derdir? Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdi Tabi çok çeşitli zikirler var. Hüsnül Müslim'de bu var. Sübhane Rabbiyel Azim. Ne diyorsun rükûte? Allahu Teala Azim Rabbimi bütün eksiklikten tenzih ediyor. Sucude gidiyorsun ne diyorsun? Ha? Subhane Rabbiyel A'la diyen de Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûte ne derdi? İmam Müslim'in rivayetiyle bunu biz dememiz de lazım rükûlerde cemaatten kılarsan da diyebilirsin ama maalesef biz Türkiye'de imamlarımız maalesef bu konuda çok hızlıdırlar. Ancak üç sefer Sübhane Rabbiyel Ale yani de azim diye versek ne mutlu bize. Ne dermiş Resulullah? Subbuhul Kuddus Rabbil Melaiketi ve Ruh. Subbuhul Kuddus. Kuddus nedir? Takdis olunmuş. Takdis nedir? Yani en yücedir, en mukaddes şeyimiz Rabbimizdir. Subbuh nedir? Hem mukaddes Rabbimiz nedir? Bütün ayıpten, eksiklikten münezzehtir. Rabbil melaiketi ve ruh Ruh Cibril meleklerin başı bütün meleklerin ve Cibril'in Rabbi olan Allah'ı takdis ediyoruz ve bütün eksikliklerden tenzih ediyoruz. Bu nedir? Subbuh. Allah'ın güzel adlarından birisidir. Bir de neden subbuh önemlidir? Bir kul ikrar etmesi lazım. Allahu Teala bu dünyayı bizim için yarattı. Ne için? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İns ve cinni ben sadece yarattım. Ne yapsınlar bize? İbadet etsin. Sonra ne diyor? Bu dünyayı sizin için yarattım. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Bu yerde, bir yerde semavette ve arda ne var ise sizin için yarattı. Yani bu dünyayı Allah Teala yaratmış. Dünya değil bu. Yer. Sadece dünya değil. Bizim kavkep. Değil bizim gezegen. Dokuz tane var değil mi güneş? Onun haricinde bu kadar evren hepsi allah Teala insanoğlu için yaratmıştı. Ne için? Biz kulluk yapalım. Kulluğun içinde ne var? allah Teala'yı tenzih etme var. Ediyor muyuz? İnsanoğlu nedir? Acizdir. Şakur değil, şükreden değil, kafurdur. Kafur nedir? İnkar edendir. Ama bir bakarım Allah Teala ayetlerde ne diyor bize? Diyor ki yusebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Cuma surasının başlangıcında ne diyor? Yusebbihu lehu. Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Yani tenzih ediyor. Kim tenzih ediyor Allah Teala eksiklikten? مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerdekiler ve semavettekiler. Bu gördüğümüz evren sadece bu semadır. Bizim semamızdır. Bir de altı sema daha var. Bunlardan daha muhteşemdir. Kim tenzih ediyor orada? Bütün varlıklar, yokluklar, canlılar, cansızlar. Allahu Teala'yı tenzih ediyor. Biz ne yapıyoruz? Küfrediyoruz. Allah onları bizim için yaratmış tenzih ediyorlar. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ Yedi sema ona tesbih ediyor. وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ Yer ve içindekiler. وَاِنْ مِنْ كُلْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Her şey bu evrende Allahu Teala'nın hamd edip şükrediyor. Velakin la ta'rifune tesbiha. Ev la tefkah velakin la tefkahune tesbihahum. Onların siz tesbihini anlayamazsınız. Yani şimdi bu yanımda çiçek canlı olsa tesbih ediyor. Ama biz anlamıyoruz tesbihini. Ha kuşları anlıyoruz. Cik cik cik sabahtan kalkıyorlar. Ne diyoruz? Tesbih ediyorlar taş sahabe ne diyor? Vallahi diyor Resulullah'ın elinde taş olurdu. Taş tesbih ederdi. Duyardık tesbihini bazen. Yemek tesbih ederdi. Resulullah yemeği yerken yemek tesbih ederdi. Duyardık tesbihini. Bu nedir? Resulullah'ın kerametlerinde var. Her şeyi tesbih ediyor. Ama biz tesbihlerini bilemeyiz. Onları yaratan bilir. İyidir. Tesbih nedir? Tenzihtir. Onun için biz ne diyoruz 63 kere namazdan sonra? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nedir? Allah'ı tenzih ediyoruz ekşilikten. Niye böyle diyoruz? Kulluğumuzu ikrar ediyoruz, düşmanımızı yok ediyoruz, çatlatıyoruz. Kimdir baş düşmanımız? İblis, şeytan. Ona diyor bize etmeyin. Şirk koşun. Biz ne diyoruz? İkrar ediyoruz. Üç vakit, beş vakit. Onun için tesbih çok önemlidir. Subhanallah. Sonra ne diyoruz? Elhamdülillah. Şükür olsun Allah'a. Varlığa, yokluğa, sağlığa, afiyete, hastalığa, bütün şeyimize şükür olsun. Sonra ne diyoruz? Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır. Allah'tan büyük yoktur. Her şeyi büyüktür. Gücü büyüktür, kudreti büyüktür, azameti büyüktür. Sen nesin? Küçüksün. Kime diyoruz? Düşmanımıza. Otomatik olarak sen Allah'ı tesbih et, tenzih et, o küçülür. <coughs> Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yürürken ayağın takıştı, düştün, yani hayvan, merkebin ne diyorlar? Takıldı ayağı. Tökesedi. Ne dersin? Lanet olsun şeytana desen dür şeytan büyür büyür dak kadar olur. Diyor bak bir kul aldatmışım benden biliyor cahil. Sevinir. Çünkü kazandı bir tanesi. Ama sen desen ne'ûhü billah o düşerken diyor fara kadar olur. Diğer aldatamamışım bunu. Küçülür. Sen ister misin düşmanını sevindirmek? O zaman tesbih edeceğiz her zaman Allahu Teala'yı tesbih ve tenzih edeceğiz. Her şeyde Subhanallah diyeceğiz. Allah münezzehtir bütün eksiklikten. Onun için Subhanallah nerede kullanılır? Bir acip bir şey görsen, enteresan bir şey görsen, korkunç bir şey görsen ne dersin? Subhanallah. Nedir? Allah münezzehtir bütün eksiklikten. Neden? Her ne olursa bir evrende onun emriyle olur. O her şeyi bilir. Mükemmel ne sahibidir? Kudret sahibidir. Bütün sıfatlar onda var. Allahu Teala nedir? Münezzehtir bütün eksiklikten. Demek ki her şeyi nedir Allah Teala'nın? Mükemmeldir. Bu evreni nasıl yaratmış? Mükemmel şekilde. Onun için bir enteresan bir yaratık görürsün, Subhanallah diyorsun. Değil mi? Güzel bir taş görürsün, Subhanallah diyorsun. Neden? Subhanallah tenzih ederim. Allah'ın her şeyi mükemmeldir. Eksik şeyi yoktur. Demek diyorsun. İyidir bunu güncel hayatımıza nasıl yansıtırız? Subhanallah'ı. Subbuh ismini Subbuh ismini Allahu Teala'nın tabi Subbuh ismi Kur'an-ı Kerim'de dedik bu sifayla geçmiyor. Tesbihle geçiyor. Ama Sübbuhul Kuddus Müslüm rivayetinde geçiyor. Onun için alimler bunu da Allah'ın güzel isimlerinde saymışlar. Eydir bir kula olur diyelim Sübbuh. Olmaz. Allah'ın has adlarındandır. Her insan nedir? Kullu bin Adem hatta. Her insan hataya maruzdur. Onun için ne deriz? Abdüssubbuh. Abdüssubbuh güzel bir addır ama maalesef ağır olduğu için belki Müslümanlar kullanmıyorlar. Nasıl yansıtırız subbuh sıfatını hayatımıza? Hı? Önce böyle bir Rabbimiz var iken bunu sevmez miyiz? Severiz. Sevginin de ispatı nedir? Onun emrine uymaktır. Ben Rabbimi seviyorum ama emrine uymuyorum. Bu sevgi bir şey yazmaz. İnsan ürfünde bir şey yazmaz. Baba gelse evde çocuğu saygı göstermese onun sözüne uymasa baba ben seni seviyorum ya diğer git işine. Sen nerede seviyorsun? Benim sözüme uymuyorsun. Bu evrende evreni yaratıp sübbuh ise uyacağız emrine. Yasaklarının önünde duracağız. Zımba gibi çakılacağız. O zaman ne olur? Biz hakiki Rabbil Alemi seviyoruz. Subbuh ismini böyle yansıtırız hayatımıza. Ondan sonra Allahu Teala münezzeh ise her şeyden. Demek ki emirleri bizim lehimizedir, yasakları da bizim lehimizedir. Her şeyle münezzeh değil. O zaman yanlış şey bize emreder mi? E niye uymuyoruz? Bize ne diyor? Ne diyorsa doğru diyor. Ne diyorsa mükemmel diyor. Namaz kılın, zekat verin. Bakıyorsun hepsi bizim lehimizedir. Bu dünyada da lehimizedir, ahirette de terazide de lehimizedir. Yalan demeyin. Bakıyoruz bu dünyada da o dünyada lehimizedir. E subbuhu böyle yansıtacağız hayatımıza. Madem böyle bir Rabbimiz var, her şeyden, eksiklikten münezzehtir, o zaman Verdiği şeriat paketi nedir? Mükemmeldir, eksiklikten münezzehtir. Eğer Rabbimiz münezzeh ise sözü de münezzehtir. Emri de münezzehtir. O da eksiklikten nedir? Tenzih olunmuş. İyidir. Nasıl yansıtırız bunu? Allah'ın emrine uyarız tartışmarız emrini iblis gibi. Ne deriz? Allah ne demişse doğru demiş. Ya hikmeti bir, hikmetini anlamadık önemli değil. Şeytanın bu hikmet meselesi bir girişidir Müslümanlar. Dikkat edin. Gelir sana ne diye? Ya Allah bunu haram etmiş. Hikmeti nedir? Bak akıl mantık kabul etmiyor. Müslümanlar diyorlar, alimler diyorlar ehli sünnet alimleri. Diyorlar ki bir Müslüman hikmet arama hakkı yoktur. Hikmeti nedir? Bir Müslüman için Allah emretmiştir. O en büyük hikmetidir. Değil mi? Allah emretmiş bu en büyük hikmettir. Ha hikmeti mümin niye arar? Karşısındaki bir gafili. ister o gafil çafir olsun ister Müslüman olsun. O gafili ikna etmek için aklı seviyesinde konuşur onunla. Yoksa Allah'ın bütün emirleri hikmeti gereğidir. Hikmeti de mükemmeldir. Çünkü Allah Teala subbuhtur. Münezzehtir. Evet. Bunu böyle yansıtacağız hayatımıza. Emirlerine uya, uyacağız, yasaklarının önünde duracağız. Hikmet aramayacağız. Hikmet Allah demiştir. Ondan sonra nedir? fantasidir. Hikmet aramak. Ne için? Ben kendim için değil elhamdülillah. Ben mümin isem hikmet aramam. İlgilendirmez beni. Danuz eti haram etmiş Allah Teala işte bunun içinde pislik var, bunun içinde bir bilim. Bu beni ilgilendirmez. Bunu bilim ispat etse bunu, etmese benim için bir şey değişmez. Çünkü Allah demiş yeter. En büyük hikmeti Allah demiştir. Ama ha Bugün de insanları davet ederken bu malzemeyi kullanırım onlara karşı. Ama benim imanımda bir miskali zerre ne artar ne eksilir o hikmet. Demiyor. Güzel mi bana? İyi. İşte hikmeti budur. Ne yapacağız? Subbuh münezzeh ise hikmet aramayacağız. Allah çünkü birçok şey- çok şeyin Bizde şeriatte hikmetini bilindirmemiş. Çünkü her şeyin hikmetini bilindirse imtihan neye imtihan tarlasıdır? Onun için biz hikmeti bilmemiz şart değil. Hakiki mumin hikmet aramaz. Allah münezzehtir, sübbuhtur. Her şeyi mükemmeldir. Böyle bir Rabb'a mükemmel bir kulluk yapışır. Zaten mükemmel bir kul olmasan onun yanına nasıl gidersin? İşte böyle yansıtacağız. Allah münezzeh ise kendimizi böyle kulluğa davet edeceğiz. Atrafımızdaki de bu metod üzerine davet edeceğiz. Allah hepimizi Subhanahu Teala bu subbuh adını fıkhını bize nesip etsin. Bunun gözetimi altında Rabbil Aleminin subbuh ismini hayatımıza yansısın. Ki bütün Allahu Teala'nın emirlerine birebir uymayı bize nasip etsin. Hikmet aramadan mutlak teslim olan olmak sıfatıyla. Onun için Müslümanların en büyük alameti nedir? He? Âmennâ ve saddakna. Eşit iman ettik, tasdik ettik. Sonra peşinden ne geliyor? Emir geliyor. Namaz kıl. Ne diyorlar? Semi'na eşittik ve ata'na. itaat ettik. Fiilleri yerine getirdik. Allah bizi bu kullardan eylesin. Ashab-ı kiramla bizi kıyamet gününde havzun başında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elinden bir bardak suyu suyu içenlerden eylesin. Bizi o sudan mahrum etmesin. Ki o, biz o sudan bir bardak içen o arasat gününü selametle atlatır. Ondan sonra Allah Teala ashab-ı kiramla Resulullah'ın meclisinde bizi bir oradaki bir üyelerden bir üye etsin. Bu da temenniyle olmaz. Amin demekle de olmaz sadece. Aminin arkasında ne olacaktır? Subbuh olacaktır. Subbuh nedir? Rabbil alemindir, emridir, yasağıdır. Onu da yerine getirmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.